Karibu tena mpenzi mtazamaji wa chaneli ya kupendwa Nia ni Maarifa. Katika makala leo, tunawaletea sehemu ya kwanza ya simulizi inayomhusu mpiga filimbi whistleblower aliyeiaibisha Marekani kwa mapana. Ninayekuletea makala hii ya leo ni mimi Arthur Daima, na pia napatikana katika Instagram kwa jina la Arthur Daima. Mnamo mwezi Juni mwaka 2013 ulikuwa ni mwezi mchungu sana kwa utawala wa Rais Obama rais mjaluo aliyeliongoza taifa kubwa hapa duniani, nalo ni taifa la Marekani. Upande wa pili wa shilingi yupo bwana Edward Snowden. Yeye anajiona ni shujaa jasiri aliyejitoa kimasomaso ili kuweza rekebisha yale serikali inakosea ama yale serikali inayowakosea wananchi. Mataifa mengine na dunia kwa ujumla, katika hili kuna wanaomuunga mkono na kumwona ni shujaa wa kuigwa. Bwana huyu anafahamika kama Michael Snowden. Alizaliwa Juni 21 mwaka 1983 huko katika mji wa Elizabeth, North Carolina, kwa baba Loni Snowden na mama Elizabeth Wendy Snowden. Bwana huyu akufanikiwa kumaliza shule kutokana na sababu za kifamilia kuhamahama. Hata hivyo, alifanikiwa kufanya mtihani wa GED ambao ni General Education Development ambao ni mbadala wa mtihani wa sekondari ama shule ya upili kwa hapa kwetu. Alifanya mitihani hii katika shule ya jamii ya Anne Arundel. Mnamo mwaka 2004 alituma maombi ya kujiunga na jeshi la Marekani na kufanikiwa kuchaguliwa, ingawa hakuweza dumu mafunzoni. Alikaa kwa muda wa miezi minne na kwa bahati mbaya akapata majeraha, majeraha ambayo yalimfanya asiweze endelea na jeshi kwa kuwa alishakuwa mtu mzima na anahitaji kujihudumia. Bwana Snowden akajikuta anatakiwa kutafuta kazi ya kumwingizia kipato. Hivyo mwaka 2005 alipata kazi ya ulinzi katika kituo cha mafunzo ya lugha katika chuo kikuu cha Maryland, kitovu cha utafiti ambapo kilikuwa kina mahusiano ya karibu sana na idara ya ulinzi wa Marekani inayofahamika kama NSA ambapo alifanya kazi kwa muda wa miezi sita na kuacha. Uelewa wake na mapenzi yake ya teama au kompyuta vikamfanya apate nafasi mbalimbali mbali, ingawa hakuwa na diploma au digrii ya chuo kama ilivyo kwa wengine. Mnamo mwaka 2006 mwanzoni, alihudhuria maonyesho ya ajira katika vyombo na mawakala wa usalama na akapata bahati ya kuajiriwa na shirika la upelelezi la Marekani linalofahamika kama CIA ama Central Intelligence Agency. Mwaka 2007 kibarua cha bwana Snowden kiliota mizizi na kujikuta anapata shavu nono na kuhamishiwa jijini Geneva nchini Switzerland, ambako alikuwa ana kazi moja kubwa ya kuhakikisha mifumo ya tehama ya Wamarekani na ulinzi wake haisumbui hata kidogo, lengo likiwa ni kuwafanya wadukuzi wa mtandaoni hasa wa China na Warusi wasiweze pata chochote. Na hapa ndipo bwana huyu alipoanza tia shaka baadhi ya shughuli na matendo ya shirika hili la upelelezi la Marekani, CIA. Bwana Snowden anasema kulikuwa na kisa cha wadau kadhaa wa CIA kumnywesha pombe mmoja wa maafisa wa benki ili tu CIA iweze kumfanya awe mtu wao wa kuwapa habari za ndani za kibenki. Bwana huyu alipolewa Aliondoka kurejea nyumbani akiendesha gari na akiwa njiani alikamatwa na polisi, ambapo CIA wakaibuka na kumsaidia ili asipatwe na kashikashi za ulevi na kuendesha. Na kama shukrani, mhusika alitakiwa kuwa mtu wao, awe anawapa habari muhimu pindi wanapohitaji. Tukio hili lilimfanya Snowden aelewe ni kwa namna gani serikali yake inafanya kazi ndani na nje ya mipaka yao nafsi yake ilimsuta. Mwaka 2009 Bwana Snowden aliacha kazi CIA na kuanza fanya kazi zake binafsi, ambapo makampuni kama Dell na Booz Allen Hamilton wakawa wakimtumia katika shughuli zao kutokana na ufahamu na uelewa mkubwa aliokuwa nao katika masuala ya tehama. Kufanya kazi na kampuni ya Dell ambayo ilikuwa inafanya kazi na taasisi mbalimbali muhimu za serikali kampa Bwana Snowden mwanya na nafasi aliyokuwa akitamani kwa muda mrefu, kwani kufikia mwaka 2012 Bwana Snowden akawa mkuu wa kitengo muhimu katika ofisi za Dell, kitengo kilichokuwa kinashughulikia mifumo na habari za NSA ambayo ni National Security Agency katika mji wa Hawaii. Pia kwa ubora huu wa utendaji kazi akawa ni kiongozi katika mapambano dhidi ya wadukuzi wa Kichina na Korea. Bwana Snowden akaacha kazi Delhi na kujiunga na Booz Allen ambao pia wanafanya kazi na NSA na wadau wengine muhimu. Hapo alikaa kwa muda wa miezi mitatu tu. Mnamo mwezi Mei mwaka 2013, Bwana Snowden aliomba ruhusa kutoka kwa msimamizi wake au bosi wake wa kazi kwamba hali yake kiafya siyo nzuri, hivyo anahitaji kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu.